บุ๊กทูเจ็ดสิบสี่ семьдесят четыре, семьдесят четыре. ขอร้องให้ทำอะไรบางอย่าง о чем-нибудь просить, О чем-нибудь просить. คุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะ Вы можете мне подстричь волосы? Вы можете мне подстричь волосы? อย่าให้สั้นเกินไปนะคะ Не очень коротко, пожалуйста. Не очень коротко, пожалуйста. สั้นอีกนิดนะคะ Немного покороче, пожалуйста. Немного покороче, пожалуйста. ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะ Вы можете обработать фотографии? Вы можете обработать фотографии. รูปอยู่ในซีดีค่ะ Фотографии на компакт-диске. Фотографии на компакт-диске. รูปอยู่ในกล้องค่ะ Фотографии в фотоаппарате. Фотографии в фотоаппарате. ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะ Вы можете починить часы? Вы можете починить часы? กระจกแตก Стекло разбито. Стекло разбито. แบตเตอรี่หมด Батарейка села. Батарейка села. ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมคะ Вы можете погладить рубашку? Вы можете погладить рубашку? ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะ Вы можете почистить брюки? Вы можете почистить брюки? ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะ Вы можете починить ботинки? Вы можете починить ботинки? ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมคะ У вас не найдется прикурить? У вас не найдется прикурить? คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมคะ У вас есть спички или зажигалка? У вас есть спички или зажигалка? คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ У вас есть пепельница? У вас есть пепельница? คุณสูบซิก้าไหมคะ Вы курите сигары? Вы курите сигары? คุณสูบบุหรี่ไหมคะ Вы курите сигареты? Вы курите сигареты? คุณสูบไปไหมคะ Вы курите трубку? Вы курите трубку?